Երեկ ուշ երեկոյան Տեխասի Արլինգտոնում ավարտվեցին ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները Կողմերի տարածած միասնական հաղորդագրությունից, ինչպես նաև նախորդային Ադրբեջանի բռնապետի արած հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ այս բանակցությունները հիմնականում անարդյունք են անցել։ Հանդիպումների մասին բաց աղբյուրներից ստացվող տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ բանակցությունների ընթացքում կողմերի անհամաձայնության գլխավոր կետը եղել է Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանը կարծում է, թե մինչ բանակցությունները բարձր էր հավանականությունը, որ այնտեղ կարող էր ստորագրվել փաստաթուղթ, որը կվնասեր Արցախի կարգավիճակին, բայց հաշվի առ դառնելով հետբանակցային հայտարարությունների տրամաբանությունը կողմերը որևէ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Տեղեկատվությունը որ տարածվում էր, խոսում էր այն մասին, որ այնտեղ process է գնում, որը ավարտվելու է կամ մեծ հավանականությունը որ կավարտվի ինչ-որ պայմանագրի ստորագրմամբ հայ-ադրբեջանական, որը որ մեր շահերից չէր բխելու կարծես թե որովիցե արդյունքի Միացյալ Նահանգները այս պայծրությամբ չհասավ եւ Վաշինգտոնյան պայմանագրի տարբերակը մեծ հավանականությամբ կարծես թե ստորագրվեց։ Ինքը միանշանակ բխում է մեր շահերից Ադրբեջանագետ Տարոն Հովհաննիսյանը կարծում է, որ Ադրբեջանը կարող է նաև դիտմամբ շարունակաբար տապալել բանակցությունները, փորձելով ձախողել միջնորդական ջանքերը եւ բանակցությունները տեղափոխել երկկողմ ձևաչափի, որտեղ կկարողանա ավելի մեծ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Խնդիրը այն չէ, որ միջազգային բանակցողները Ադրբեջանի վրա ճնշում են գործադրում եւ այլն։ Միջազգային խաղացողները, բանակցողները նաև իրենց օրակարգն են առաջ տանում, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիությունը, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, նաև իրենց օրակարգ շարքն են մտցնում բանակցային գործընթացի մեջ, որը բնականաբար կարող է ամբողջությամբ չհամընկնել Ադրբեջանի այդ առավելապաշտական ցանկություններին։ Հետևաբար Ադրբեջանը փորձում է բանակցությունները տանել իրենց նշած այդ ուղիղ դեմարդեմ միջավայր, որտեղ արդեն միջազգային խաղացողները շատ ավելի նվազ հնարավորություն կունենան իրավիճակի վրա ազդելու եւ Ադրբեջանը կօգտագործի հնարավորինս իր ունեցած պոտենցիալը, ռազմական պոտենցիալը, տնտեսական պոտենցիալը Հայաստան կենսանի վրա ճնշում գործադրելու համար Նման պայմաններում ըստ Պալասանյանի Հայաստանը պետք է փորձի ըստ հնարավորին ձգձգել բանակցությունների ընթացքը զուգահեռ հզորացնելով իր դիրքերը բանակցային գործընթացում եւ ռազմական կարողությունները։ Հայկական երկու պետությունները համատեղ պետք է գործեն մանևրելու հնարավորություն ունենալու համար։ Եթե ինչ որ հարց է լինում, որը որ Հայաստանից պահանջում են այժմ եւ հիմա պատասխանել Արցախի հետ կապված, ճիշտ կլինի որ Հայաստանը հղում անի Արցախին եւ այդ հարցի պատասխանը թողի Արցախին։ Հետո արդեն Արցախը նույնպեսի կտվածքով թողի Հայաստանին։ Այդ Այսինքն անընդհատ դգձգել բանակցությունները, բայց այնպեսի առիթ չտալ Ադրբեջանին, որ մեզ մեղադրեն բանակցությունները դգձգելու մեջ։ Բանակցությունները իհարկե կարևոր են, բայց ցանկացած պետություն իր քաղաքական եւ գոյաբանական հետաքրքրությունները պետք է պատրաստ լինի պաշտպանելու բոլոր արկա միջոցներով։ Իս երկրի բնակչությունն էլ իր հերթին պետք է գործադրի բավականաչափ հանրային ճնշում իշխանությունների վրա այդ նպատակներին հասնելու համար։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։